Arboi plibonigas microclimaton en la urboi. En plurai landoi de centra Europo, arboi provisas al urbanoi, dum somero, tre multe da agrabla malvarmiga effecto. Tion montras studajo pri prescau tricent urboi. Cie staras arboi, tie la temperaturo sur la grundo, estas average ie dec gradoi pli mal alta ol en sur areoi. Sen arbae verdeioi donas nur duonan effecton. Te amo de la tecnica altlerneo de Zuricho comparis por la studaggio, quiu aperis en faca giornalo, la de satellitoi mesurita in surfaza in temperaturoin, de verdae zonoi, cun cae sen arboi, cae de surconstruitai regionoi en ducent naudec tri Europai urboi. Inter ili estis ancau quar austrae urboi. En Vieno, areoi cun arboi dum somero estas je average tec unu gradoi Celsiuso pli varmai ol surconstruitae areoi. Cae sen arbai verdeioi estas je quin como quin gradoi pli malvarmai. En Salzburg arboi reductas la temperaturon je dec quar gradoi, normalai verdeioi je ok gradoi. En Linz estas dec tu como quin gradoi cae quar como quin gradoi, en Innsbruck estas ecz dec quin como quin cae sep gradoi Celsiuso. Tie arboi crescas. Tie la urbai areoi laula studajo estas frape pli malvarmai. Arboi povas absorbi per profundai radicoi multe da aquo. Per vaporigo, ili tiel zorgas pri pli granda malvarmiga effecto ol verdeioi sen arboi, precipe dum varmegai cae secai periodoi. Gravas tamen por mi diri, che ci temas pri surfaza i temperaturoi chi devenas de venas de i datumoi clarigas la studestro la temperatur differenzoi en la aero exemple en altezzo de 2 metroi estus multe mal pli grandai sed laula esploristo la aera temperaturo estas grava por la sento de varmego por la homoi Pro tio la stud resultoi ne recte el diras, kiom da somera varmego la arboi vere sparigas alla homoi. En la sudo de Europo, exemple en Cordoba, en Hispanio, la arboi ne tiom helpas contro la tie multe pli forta surfaza varmego. Tie ili malaltigas la urban varmegon nur je circa du gradoi Tio estas inter alie causita de tio, che la grundoi tie estas mal pli humidae ol en centra Europo, cae che tial arboi vaporigas tendenze mal pli da aquo. Arboi en sudai regionoi tamen productas alian gravan malvarmigan effecton, la ombrigon, cae dum varmae printempai periodoi ili en tiai regionoi maximum malvarmigas. Por comparoi inter urboi cae la influo de la verdigo pri la temperaturoi, la studajo ne taugas. Por tio necesus plenumi pli precisa in mesuradoin en un quartaloi. La informoi pri la amplexo de zonoi cun arboi ne registras un arbovizoin, cae disse starantain arboin. La satellitai mesuradoi crome occasis nur ce sen nuba cielo. Por pli precisai indicoi, pri unuopai urboi, necessas ancau consideri che arboi, ne sen limigoi, estas utilae por la urba climato. Exemple, arboi en malgiusta loco povus reducti la al fluon de malvarma aero en urboi. Laula esploristo, do ciu case necessas ancora pli detale prilumigi la malvarmigain effectoin de arboi.